Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 14, 2004 Matapos ang halos siyam na taong panunungkulan bilang military ordinariate, iniluklok bilang pinuno ng Archdiocese ng Lipa si Archbishop Ramon Argelies. Siya ang ikalimang arsobispo na naluklok sa Archdiocese. Makalipas naman ng dalawang buwan, Nanguna si Manila Archbishop Gaudencio Rosales sa instalasyon ni Archbishop Argelies na kanyang pinalitan. Kasabay nito, iniloklok din bilang obispo ng Diocese ng Pagadian si Bishop Emmanuel Cabahar, CSSR. Obispo naman ng Diocese ng San Pablo si Bishop Leodrona, SDB, at si Bishop Jose Oliveros bilang obispo ng Diocese ng Malolos inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.